koje je Allah subhanahu wa ta'ala odredio da u svakom periodu do sudnjega dana egzistiraju. To je grupa ljudi koji će uvijek naređivati dobro. To su ljudi koji će uvijek odvraćati od zla. To su ljudi koji će se boriti protiv nevjernika, a također borit će se i protiv inovjeraca koji unose novotarije u ovom vjeru. Borit će se jezikom, borit će se ilumom, znanjem, svojim ahlakom, a ako nekada zatreba, borit će se i svojom rukom, borit će se i sabljom, jer poslanik Alihi Salatu Veselam kaže, brašo, bu bi sejfi bejne jede sa'a, poslan sam sa sabljom, poslan sam sa sabljom prije sudnjega dana. A kada je poslan u kvali istratrosa, došlo glave, došlo glave do sađivanja mušnika Mekke, njihovo napadanje Islama, njihovo blatenje Islama, njihovo vrijeđanje muslimana i muslimanki, poslanik Jalih i Salatu Veselam sam stao pred Kaabu, sam je stao pred mušlički rod, pred nevjernički porod, pred one nevjerničke glavešine i rekao je Ja mašar al Kurejš, džihtu kom bi zebe, skupino Kurejšija, došao sam vas da vas koljem. Došao sam da vas koljem. Ko će se usuditi da se vjeri Allaha Đalešanu suprotavi? Ko će se usuditi da se suprotavi riječi uzvišenog gospodara ko će se usuditi da kolje muslimane a da muslimani to nijemo pohvataju ko će se usuditi da gleda izbrčane na tijela naše djece na Kosovu u Palestini a da mi to nijemo pohvatamo kukavice kukavice smo braćo trpimo poniženja, trpimo smisalice notara, okrivljuju nas da smo vehabije, da smo fundamentalisti, da smo teroristi, lažnici, prokretnici, mi smo nosioci istine, mi smo nosioci pravde, pravda vam dolazi, Allahu Akbar! Allahu Akbar! pobjedit ćemo inša Allah pobjedit ćemo inša Allah وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله جل شانه je obećao i naša je obaveza da pomognemo, da pomognemo vjernike i vjernici će pobjediti inša Allah. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu